故气。 deixamos a música xa e comezamos esta segunda oriña Armando, mm, benvido outra vez Ves, exactamente, nesta segunda hora Nesta segunda oriña Vamos a intentar comunicarnos con Galicia mm, Ainda con esta música de fondo Posto que temos outro lado mm, do fio telefónico Se podemos, de aquí un bocadiño falar con temos ganas de falar con Xosé Lamela porque ah, Xosé Lamela é un colaborador sabemos o sea, <laughs> habitual e, habitual é que hoxe precisamente mm, celebran ali en Santiago de Compostela un congreso extraordinario e importante que é a celebración da votación para a elección do novo representante do PSOE en Galicia me parece me parece a min que eso é o, o, o proyecto que están tentando facer eh, ou levar adiante, non sei vamos a intentar falar con el e a ver que é o que nos dice de, mm, de ese traballo que, bueno, pues, agora mesmo pola mañá están facendo as presentacións e os, os papeleos, pero que, bueno, pois as impresións que nos pode dar unha persoa ah, que, Exactamente, que está metida no hallo, non? Vamos a, <laughs> Exactamente. Digo que a mellor pode falarnos ou dicirnos algunhas cousas destas. Estamos escoitando de fondo precisamente a Río Bo. Río Bo. Que é unha... Pois un conxunto musical ou un grupo musical que está dirixido precisamente por Río Bo, unha rapaza que se mm, Exactamente, é unha rapaza que en dirixe. Begoña Río Bo. Esta, este grupo foi elixido para mm, ser, vamos, unha das mm, das discográficas non, pero da, da das mellores bandas eh, de folk galego nestes últimos tempos. Como unha representante, dixéramos, como unha Sí, para a música galega, pois é unha das mellores representacións, según teño entendido. Vamos a ver se si son capaces de, de, de levar adiante. Ah, unha, unha das cousas que, que vamos a intentar facer é que, eh, bueno, pois que o noso amigo mm, non é posible pois poñemos a música un poquillo máis e me parece que Oxe, pois, eh, eh, oye, eh, eu tiño unha cousa eu levo xa tempo con algo metidiño na cabeza dime Según se adican eh, o Día das Letras Galegas a un persoeiro, que eu non quero dicir que non se lle adiquen, pero digo, por que non se tamén se adican a un persoeiro da música? Ah, bueno, un músico, unha persona musicalmente fal... Sí, poderíamos po, Porque... poderíamos poderíase propoñer, non? Exactamente. Eu digo que tiñamos que pro, eh, propoñela eh, eh, según este ano é, é este persueiro que se leva ahora aí Valín, Valentín pa... Paz Andrade Valentín Paz Andrade sí, sí, sí. pois que das terras de Pontevedra además sí. é unha cantiga se basa San Benitinho de Leret sí, sí, sí. <laughs> pois ele é nacido aí pois tamén se podían adicar pois as letras eh, se podía dedicar un día da música galega a un pesoeiro eh, destos como foi pois Pucho Boedo Ana Quiro eh, outros tantos que pasaron por aí uh -huh. eh, por exemplo como foi o rei de Viana Sí, sí, sí, sí. Mm, vamos a poñer un bocado de música e eh, intentamos continuar con esta, mm, este noso programa nesta segunda oriña. volvemos a baixar a música y e a ver si está a otro lado del fio telefónico los amigos de José buenas tardes. Hola, buenas tardes. José bueno, chamo llevo boas tardes por lo feito de que o su programa <laughs> vai, a ser, enlatado hoxe, pero que lo que queremos es que nos fales mm, de ese evento tan importante que está no que estás ahora mismo que te veche a ir para poder falar conosco. Eh, efectivamente, está arrancou fai un momentos eh, o, o, o, a, o acto de, de elegir o novo secretario xeral do que se PSOE, non? Aquí de Galicia, mm. o noso representante, pois, entre que se sabe que está dirimíndose entre Elena Espinosa, ex-ministra, eh, Pachi Vázquez, que é o actual secretario eh, autonómico, non? Da, mm. da Liga PSOE. Pois este, iniciamos un día largo, non? De, de debates, de de, posturas pois evidentemente buscando a cada cual dirimir a súa posición máis favorable, non? Sí, Porque sí, se sí. trata dun acto que se considera que pode ser trascendente para a historia de Galicia, xa que as posibilidades incluso de que se poida gobernar dada a convulsión actual da, da crisis económica, pois hai moita movilidade todos os dirigentes políticos e isto é unha oportunidade xa xa que se poda, verdad, depende das feridas que salgan destes debates, é dicir, pode haber unha unidade suficiente realmente mm, consolidada para poder competir por esa posibilidad non? Claro. Nos estamos, iniciarse esta mañá a, a, a este, esta serie de, de, de debates que terminará sobre a xoita media da noite aproximadamente e que, bueno, nese comité ou nese traballo, nesa Secretaría Xeral seguro que haberá un equipo, non? Non solamente eh, o, bueno, encabeza Pachi ou encabeza exministra, pero que en realidade pois pues, hai un equipo que pois pues, vai con nomes tamén importantes, non? Claro, pero eh, estes equipos ainda non están constituídos, ten en conta que se trata de dirigir o secretario, destes cada cual formará o seu equipo de acordo con a, a crédito que se será elegido. Neste momento que está somos uh, eh, 465 eh, delegados que son os que van ter a oportunidade de poder facer esa votación, non? De, de poder eh, de elixir o secretario xeral que o que despois eh, formalizará, formará o equipo correspondiente. Bueno, que, pero que, bueno, sabemos que o Rubalcaba pois pediu pois que, que saia un partido unido pois, para recuperar precisamente esa credibilidade que os españoles necesitan, eh, máis que máis que máis que os españoles, quizás Galicia en sí, non? Que Galicia eh, precisa un líder mm, pois de credibilidade importante, non? Claro. Pois pues, Sí, pois efectivamente necesitase un, o, un líder que sea así de, de, de sólido para poder depois tomar esas posicións con fortaleza, con solidez de cara a constituir unha, un equipo digno de poder gobernar aquí en Galicia. Non? si sillas previsión bueno, yo, yo, mm, o que se escoita entre pasillos en, no, no, nos, no camino corrillos nos corrillos é que, bueno, pois te, hai desexos de poder constituir unha cousa forte eh, con, con cara e ollas, non? Claro, evidentemente, porque eu creo que necesita Galicia esa fortaleza, non dado un pouco o desorden que se organizou tras as últimas eleccións, non? Pois un algo de, de descomposición por algún dos partidos, non? Sí. Mm. Entonces necesitase pois recompoñer esa imaxe para poder facer frente pois a unha situación actual complicada aquí en Galicia, e sabes que o o, o, o, o que me apunta aquí, vou pasar ao alcalde podes. Eu teñe aquí ao meu lado un alcalde que pode falar con el, non? Sí. Se presenta ahora e eh, díxeme exactamente, dice, tres anos feijó fracaso, que te explique el, entendes, vou te pasar. Este en directo para radio. Eh? Veña a ver, dinos. Hola, bons días. Con quen falamos logo entón? Eh, Son o alcalde de Coles. El alcalde de... Ai, ah, de Ourense. Coido que en outra ocasión xa estiveramos Mm. Non sei que... É, en, eh, eh, aquí da Radio Cornella. En Radio Cornella, no noso programa sempre en Galicia. Intentamos, pois, non sei, dirimir, sacar algunhas conclusións interesantes con respecto a ese proxecto, ese traballo que estás a facer para a candidatura da Secretaría Xeral do PSDG este domingo en, en Santiago, lo, lo lo, lo contou que esa pretensión entre de, eh, os dous candidatos Pachi e a, Leina Espinosa bueno, pois eh, leva visos de chegar a un acordo importante para que os galegos teñan claridade sí, nese traballo É un pouco como comentaba o meu compañero anterior que sacar un partido forte deste congreso porque está moi claro que fijo cando se presentou como, bueno, como fixo o presidente Ara Rajoy prometeron en 45 días tiñan Galicia eh, posto en marcha resulta que eh, vamos de fracaso tras fracaso o paro aumentou a industria en Galicia por desgracia estáse indo e un dos factores moi importantes que tiñamos en Galicia que era un plan eólico cunhas inversións moi grandes por as grandes empresas nacionais pois eh, por un lado eh, retrasouse e agora co tema da tarifa de que non hai plus para pa novas enerxías e incluso que o goberno central hoxe dicía que tamén se vai retroceder a inversión de 40% nas infraestructuras eléctricas pois eh, a Galicia e eh, eh, fracaso total. Uh -huh. Entonces uh -huh. para o PSG en este momento, si sale con fortaleza en este Congreso, pues puede ser una de las alternativas para reconducir un pouco a situación galega. Eh, bueno, pois eh, non hai visos de, de gañador por entón, porque de momento que hai presentación de proxectos, non? Exactamente, está a presentación eu me imagino que que, que bueno, eu creo que a digo un pouco, o sea, o, o Pachi Vázquez eh, vai un pouco por diante no, no tema, eh, Pachi é un moi conocedor de toda a problemática galega, pode facer un bo equipo, e unha das cousas que tamén é unha renovación para de cara ao futuro de, do, do Partido Socialista Galego. Eu creo que un pouco o DIL e... iso. Nós tiñamos... Outro... No... Perdona, perdón, que, que é un quería decirlle que nós tiñamos noticia de que os aspectos nominais non, non, non eran tan importantes como o proxecto que, que, que ten vocación de gañar precisamente a Feijó, non? O, o proxecto con base de galleguismo, non? Sí, é un pouco dalle unha esperanza a, a desilusión que colleu o povo galego neste momento, porque aquelas promesas naquele momento parecía que iban surgir e era unha tiña unha base, pero realmente foi todo un totalmente un fracaso mm. eh, por, por o proxecto de Feijó Yo eu creo que o Partido Socialista este momento ten que presentar un proxecto de, de un real para Galicia e eu creo que este momento pode, pode ten o de eso. eh, un pouco eh, ganar outra vez a confianza do, do povo galego Ajá. Bueno, que ademais mmm, ten que ter o povo un, <laughs> unha desfeita aí enorme en cuanto a política, Hombre. puesto que vendo que pasa no, no, no bloque, eh, vendo que pasa no, no, no, no PP coas liortas entre bar, birretes e... <laughs> sí, sí <laughs> que, que por certo... E corbatas? Sí, igual, porque de feito fijo eh, unha das cousas que tiña en su momento de, de cargarse a Baltar, a Baltar. o quedaba en Orense, uh -huh. pues al final eh, Baltar eh, pasó yo a, a sucesión. Su <laughs> sí, a pasó. Al, a fillo, eh, cambió de sitio. Creo que lo mismo. O fillo, ao final, pues, ahora estes novos nombramentos que fai a nivel de, de organismo, confederación e tal, pues o fillo sei que está eh, ir poñendo a, a, as persoas no, neses, neses postos sí, Caleo sí. que dice que fijo de moi difícil de margen, o sea que, de, que a cosa está mal para poder depender do, de, de Baltar o relevo, ¿no? <laughs> Sigue, sigue utilizando a misma variña que utilizaba pai, va. Para, para, <laughs> para designar a dedo que las personas que... Come, claro. Sí, bueno. eh, o dedo eh, funciona que non vexas que de feito a, en su día a alternativa que tuvo Pepe en Orense que era Jiménez pues, eh, bueno, pues estaba me desilusionado totalmente claro, claro Bueno, Mira, pues... eh, pásate ao compañeiro en... Ah, xa Vale, vale, vale. Pois pues moi ben. Gracias, eh. Veña, moitas gracias a vosotros por, por participar con nós con esta humilde, humilde radio, verdad? No, no, lo siento. Claro <laughs> me hemos hablado con Pepe Blanco, porque es encuentra por aquí, encontramos mm. por aquí. Ah, claro, claro. Un que <laughs> sí. Vale, vale, vale, vale. Entonces, eh, pues eh, eh, lo que pasa es que es un momento un poco inoportuno porque vale. está todos eh, no, no, en actividad, en plena efervescencia, no hay disponibilidad de tiempo para poder Muy bien. porque sí. podríamos traer a Pachi, podríamos traer a Elena, yo, yo lo que pasa es que é un momento no veo adecuado. ¿no? Muy bien. Yo sé que te agradecemos moitísimo o teu traballo e a túa colaboración e eh, que deixámoste porque seguro que te interrumpimos en este traballo pero que, que ah, de verdade para nós é unha primicia e para nós é un, un traballo extraordinario extraordinario que nos acabas de facilitar eh, eh, eh dar a conocer a nuestros oyentes. Muy bien. Vale, pues queda un saludo a todos porque tengo que pasar para dentro ahora para seguir a trabajando un poco. Muchas gracias. Hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Adiós. Ah, decimos ya que es nuestro amigos, José, colaborador, bueno, ya además periodista en este caso casi, Sí. <laughs> Vamos a colocar un bocadillo más de música eh, mm, seguiremos hablando con todos ustedes en esta segunda línea de radio.